funkciigi friduion per cristalloi. Gi en havas varm gassoin en la interno. Al tio aldonigas alta consumo da electro. La ecologia bilanzo de fridujoi estas negativega. Nun, cinai esploristoi presentas solvon. Plastai cristalloi anstatau la medida magia in fridiloin kiu iam usi spiciclan pumpilon, tiu scias, tiu ajo varmigas dum usado. La friduioi, kiui estas cutime usatai en domas trumeioi, funccias laula sama principo. Se fridilo tracuras cicloin de alta cae de malalta premo, tiam oni per tio povas transporti varmon de interne exteren. La friduio do base estas heitilo, kiu accetas sian internan malvarman medion per investo de energio. Kai la quanto de tiu investata energio estas monskale giganta. Laula media programo de uno, dudec quin gis tritec procentoi de la tutmonda consumo de electro estas alcalculeblai alla conto de friduioi cae climatisae instalagioi. Tio estas unu el la causoi, cial sciencistoi iam de iardecoi serchas alternativoin. Fine temas pritio, trovi ansatauajon por la cutimae fridiloi. Tio povas ancau esti solidae corpoi, sed tiu aliro al solvo gis nun ne alportis multe. Eble nun te amo della Cina Academio de Scienzoi atingis tra rompon. La Cina i esploristoi utiligis por siai experimentoi plastain cristalloin, kiwi shangas sian ordon sub premo, ca kiwi protiu etso povas malabsorbi granda in quantoin da varmo alla medio. La Cina e rapportas en faca giornalo che la energia ricolto de la plasta cristallo neopentil glicolo estas quartec oble pli alta olce gis nun prilumigitae e Resulta el tio, ancau la fridiga e fico estas granda. Gis umigias ce chambra temperaturo al proximume quindec gradoi Celsiuso restas ancora nur unu problemo. Gis nun necessas applici tre fortain electrain campoin por atingi la desiratan efikon. Ebla solvo estus mixitai substanzoi el plastagioi cae fer electrai materialoi. Se oni successus producti tiuin substanzoin, la technologio estus matura, por applicado en la ciutago. Concerne alla media bilanzo, tiu aliro ofertus pluan decidan avantagion. La fridiloi en la tradiziai friduioi nome estas, contraue alla plastai cristalloi, extreme efficai varmdomai gassoi. Unu kilogrammo de tia fridilo estas proximume tiom climato da magia qui dutunoi da carbon dioxido tio estas tiom da carbon dioxido quiom en aerigas automobilo dum ses monatoi da daura funziado